Hvala mu subhanahu wa ta'ala što nas je okupio na ovom mjestu. Učinio nas živim i zdravim da bismo ga i danas i inša Allah u buduće spominjali i balet učinili i obožavali ga onako kako je on zadovoljan. Tema današnje hutbe jeste nasljednici Kur'ana, a odnosi se na ajete iz Allahove knjige na 32. i 33. ajeti sure Fatir u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا Učinit ćemo zatim da knjigu to jest Kur'an naslijede oni naši robovi koje mi zaberemo. Sa minhum valimu i nefti. Među takvima će biti oni koji će se ogriješiti prema sebi. Wa minhum muktasir. Među njima će biti i oni koji će biti u sredini. Wa minhum sabihum bil hajurati bi iznillah. A među njima će biti i oni koji će druge preticati čineći dobra djela. djela. وَذَلِكَ هُوَ الْفَضُ الْكَبِيرِ A to će biti velika dobrota, veliki hajr, veliki fadilet. Šta u stvari znači ovaj ajet? Allah usmišljeni spominje tri vrste nasljednika knjige, odnosno tri vrste nasljednika Kur'ana. Kaže da će među njima biti Znači onima koji će naslijediti Kur'an, a i mi smo ti, Allahovom voljom jer je i nas izabrao da budemo muslimani. Među njima će biti oni koji će se ogriješiti prema sebi. I među njima će biti oni koji će biti sredina. I bit će onih koji će pretisati druge činjeći dobra djela. Kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, sve ove tri skupine su iz njegovog umeta. Sve tri skupine su muslimani. Ko su oni koji će se obješiti prema sebi? Ulema tefsira, među njima Ibn Kesir, rahmetullah alaihi, Rekli su da su oni zalimuni nefti koji će se obješiti prema sebi u stvari muslimani, koji će izvršavati nešto od onoga što im je naređeno, ali će isto tako raditi neke harame, odnosno nešto od onoga što im je zabranjeno. To su oni koji će se obješiti prema sebi, kako ih Allah Čelešanu naziva. Oni koji su muktasid, odnosno sredina, jesu oni koji će izvršavati ono što im je naređeno, ostavljati ono što im je zabranjeno. Ali će isto tako činiti neke mekruhe, neke pokuđene stvari, nešto što je Allahu mrsko, ali je slabi od harama i blaži od harama. A isto tako ispušta će da čini neke sunnete Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A oni koji će preticati druge činjeći dobra djela, jesu stvari oni koji će činiti ono što im je naređeno, ostavljati ono što im je zabranjeno, ostavljat će i klonit će se kruha, a slijedit će sunnet i pokušat da ga u životu implementiraju, da ga sprovedu, sunnet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, što se tiče ovih prvih, odnosno zalimuni nefsi, oni koji će se obješiti prema sebi, kaže, bit će zadržani na sudnjem danu 50.000 godina tokom čitavog obračuna. Bit će zadržani i polagat će račun. Što se tiče onih koji su sredina, muhtesib, kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam za njih, da će oni ući u džennet, da će im Allah olakšat obračun, odnosno da će im olakšat polaganje računa. A što se tiče ovih sada, bil hajrati bi iznillah, koji druge Allahovom voljom pretječu čineći dobra djela, kaže za njih Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ući će u džennet bez polaganja računa. Pa kaže, alladine yusallune, ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم فأولئك الذين يسارعون بالخيرات oni koji klanjaju i koji poste i koji udjeljuju i pored svega toga opet se boje za sebe, to su oni, kako kaže Allah, poslanik, sallallahu alaihi sallam, koji će druge pretjecati činjeći dobra djela. Kaže Allah uzvišeni, وَذَلِكَ هُوَ الْفَضُ الْكَبِيرُ To je velika blagodat od Allaha Đelešanu. Velika blagodat džennetu admi jed hulunaha. Jer će im Allah zbog toga dati džennet. Džennetske bašne koje se zovu admi. Ući će u njih zbog toga što su radili, a prije toga vjerovali. Jer u islamu se ne priznaje, kod Allaha se ne priznaje dobro djelo ako nema vjerovanja. Ako kjakir uradi dobro djelo, pa makar podijelio sadake koliko je dunjavu, neće mu se ništa prispatiti, niti priznati kod Allaha Đelešanu. Jer nema vjeru Allaha i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao Allahovog poslanika. Šta će naći u džennetu kada uđu tamo? Kaže Allah uvišeni, yuhallavne fiha min asawira min zahadin wa lu'luwa. Kiti će se u džennetu narokicama koje će zlatne biti i ukrašene biserom. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ A odjeća u džennetu bit će im od svile. Ovaj ajet je direktan, direktan dokaz. Zabrane zlata i svile muškarcima ovog umeta. zabrana zlata i svile muškarcima muslimanima da je nose odnosno oblače na dunjalu. Za zlato muškarcu nema zekata. On ne daje zekat na svoje zlato. On zlato sa sebe mora skinuti. To mu je naređenje Allaho i njegova poslanika sallallahu alaihi sallam. Zašto? Zato što mu Allah obećava da će mu u džennetu ako skine ovo jedno zlato dati nešto što je vrijedno. يحلون فيها من أساور من ذهب ولولا da će mu narosti se od zlata, koje je trajno i vječno, koje je sigurno puno bolje, koje će sa biserom ukrašeno biti. U libasu um fiha harir, a odjeća u dženetu bit će im svila. To također znači da za muškarca ne ima svile na dunjalu da muškarac muslima na dunjavu ne može nositi svilu jer mu je Allah pripremio nešto puno bolje, a ta zabrana mu je da bi ga Allah iskušao. I neće ti Allah nikad zabraniti nešto, a da ti s druge strane ne otvori vrata hiljadu dozvoljenih stvari. Neće Allah nikad zabraniti alkohol, a da ne otvori vrata hiljadu dozvoljenih prijatnih, pića, sokova i tako dalje i to mi je slično. Upravo zbog ovoga neki ashabi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao Ebu Hureyre radijallahu anhu kada bi uzimao abdest uzimao bi abdest preko one mjere koja je inače propisana. Pravo bi glavu do ovde, ruke bi pravo do ovde, a noge bi pravo do cjevanica. I govorio je, čuo sam od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء dopira će nakis muminu u džennetu do onda je dokle mu dopire njegov abdes. I zatim je znači povećavao uspjevajući abdes, nadajući se ovome što je, pod, čemu je podučio i druge muslimane. Također znači će u ženetu sljedeće. Naći će ono za čime srce svakog muškarca žudi. Lijepa, mlada, ugodna žena. Lijepe naravi. Naći će muslimani ženetske hurije od kojih će im zastati da i na kojoj će ostati pogled 40 godina. Ljudi danas na Dunjaluku gube svoju glavu i gube svoju vjeru radi žena, a ne ima žene na Dunjaluku koju možeš gledat četre sekundi, a da ne trepneš. Kada ugledaju mumini ženevske hurije, gledat će 40 godina u njih, od silne ljepote i neće trepnuti. Pa kaže god Abbas prvosti da će one reći, znači neće biti kao žene na Dunjaluku koje vole motati, tako reći, oko prsta čovjeka, nego će reći, tako mi Allaha, ne vidim u džennetu, koji je sav ljepota ništa ljepši od tebe. I ništa mi nije draži od tebe. I hvala Allahu koji me učinio tvojom i koji mi se podario. A najveća blagodat stanovnika dženneta jeste gledanje Allahu u lice. To, braćo, zapamtite. Najveća blagodat nisu ni dženevske rijeke, iako je Allah spominje. Niti dženevske žene, iako je Allah spominje. Niti naručice od zlata, iako je Allah spominje. Najveća blagodat u džennetu jeste gledanje u lice uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u džuhu jevme idin nadire, ila rabbiha nadire. Neka lica tog dana biće svjetla i blistava, u svoga gospodara će gledati. Lica mumina, istinskih vjernika na dunjalu. Kaže se u hadisu, da će meleki pozvati džanetlije. Reći će, dođite na gozdu na sobu koju vam je Allah pripremio i postavio od istoka do zapada. I kada dođu i kada budu jeli i pili, i kada se te svoj glas i da izgovara Subhanallah, la ilaha illallah, a zatim će se Allah Đelešanu ukazati i vidjeti ga stanovnici dženeta. Kada ga ugledaju Subhanu wa ta'ala od silne ljepote i zadovoljstva koje će osjetiti, baš se Allahu na srždu. Rekla sežda je trebala na dunjalu, Ovdje samo uživajte, ovdje vaša sržda ne treba. Pa molimo Allah Subhanu wa ta'ala da nas učini od onih koji pretiču druge čineći dobra djela, da nas učini od onih sa kojima on zadovoljan, molimo ga za riječi djela koja vode do dženneta i za džennet i molimo ga da nas sačuva od riječi djela koje vode ka džehennemu i da nas sačuva od džehennema. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bošnjaci su uvijek bili dio umeta kako su prihvatili islam. Bili su od onih koji su naslijedili Kur'an. Među njima je bilo i onih koji su se ogriješili prema sebi kao i danas. I onih koji su sredina kao i danas. I onih koji će pretisnati druga, druge čineći dobra djela kao što ih ima i danas. Kada god se bošnjaci čvrsto držali Kur'ana, kada su sa njim lijegali i budili se, kada su ga nosili svojim srcima, kada su ga nosili i urišali na neprijatelja, bili su strah i trepe. Tada su bošnjaci bili najveći i najpoznatiji muđahidi islamskog turskog carstva, Tada su se bošnjaci ravnopravno nosili i borili protiv čitave Evrope 1878. Tada su bošnjaci bili najpoznatiji borci prvog svjetskog rata, o čemu svjedoče čakrske knjige. Ali, kad su napustili Kur'an, kad su ostavili Allahovu uputu, i kad su prihvatili lažne bogove, i kada im je zlatno tele zadovilo srce, i kada su prihvatili titu i bratsko jedinstvo, onda su bili i postali prezredni jadnici i otpadnici. Allah uzvišeni kaže inne fi zelike la ibrate li ulil elbab zaista u ovome o ljudi je pouka za one koji su pametni pouka da se muslimani Bosne i čitavog svijeta moraju vratiti Allahu njegovoj knjizi subhanahu wa ta'ala I danas, poslije svega ovoga, mnogi od bošnjaka dižući ruke prizivaju Titu. Prizivaju Titu lažnog Boga koji je skončao i svršio upravo onako kako je svaki silnik završio i skončao. Njega nisu jednom ili dva puta operisali, ne, to je laž. Postoji svjedočanstvo izjava doktora Slovenca koji ga je operisao da je čitav u komade bio izrezan. I da je govorio, joj, ubijte me, ubijte me. To su bile njegove riječi. Tako će svaki silnik koji je zaboravio na Allaha skončati. Postoji čak tvrdnja da on nije u stvari zakopan u Beogradu. Jer od silnog smrada ga nisu mogli ni prenijeti na to mjesto. Zaista je ume pouka za one koji imaju pamet. Kaže poznati Omer ibn Fatab radi Allahu anhu. Tako mi Allah, bili smo narod ponižen i prezren dok nam nije došao islam. Pa nas je Allah kad smo prihvatili islam uzvisio sa islamom. I tako mi Allah doživjet će poniženje svaki onaj muslima koji traži ponos i sreću mimo islama. Neće ga naći, samo će zalutati, biti nesečan i propašće i na dunjalu i na hrvatsku. 1520. godine čuveni historičar Mustafa Ibn Ahmed Alija u svom dijelu za koje tvrde da je veliko i čuveno dijelo Kumhul Ahbar kaže opisujući bošnjake koje je viđao po posti Istanbulu sljedeće njihov značaj se odražava u veseloj naravi duša im je čista a lice svjetlo njihovi likovi naginju pravednosti Ovo je uzrok što je Allah koji sve uzvisuje i uzdiže u otmanskoj državi dostojanstvom uzigao vrijednost tom hvaljenom narodu. Jer se među njima malo nasilnika nalazi. Većina onih koji su došli do visokih položaja potikuju se čašću i ponosom. Ovdje ću malo zastati. Za razliku, reći ću, onih koji su danas na tim visokim položajima. Za razliku od njih, Oni koji su kad im je došao koštunica četnik poput Miloševića i možda još veći, izašli da se, do, da se rukuju sa njim i da mu izlaze dobrodošlicu. Koji nije ni pomislio da se izvine za 250.000 poklani žrtava i silovani žena. Osim jednog čovjeka da ga Allah nagradi zbog tog pote za svakim dobrom, osim reći mene Mustafa i Fendija Terča, kojeg mora biti na ovom mjestu. Kaže dalje, malo ih je koji su tje slobodi zavidni pohled. Opet kažem, za razliku od mnogih danas. Neustrašivi su u boju i na Mejdanu. Osobito se odlikuje ovo odlično pleme vadradnom ljepotom i izdešnim stacom. Bez sumnje, bošnjaci su kao obični vojnici oni koji se odlikuju dobrotom i pobožnošću. Kao age i zapovjednici obrazovanošću Berlinom, a ako dođu do časti velikih vezira, u upravi su u toj mjeri dobročudni, ponosni i pravedni, pa ih velikaši hvale i slave odlični umnici. Ovakve braćo su naslijedili oni koji su mahom ostavili namaz. Oni koji su mahom ostavili molitvu i koji su se za svojim strastima podali. Oni koji danonočno prizivaju Evropu, a Evropa ih ne želi. Oni koji danonočno okreću svoje poglede ka Evropi, i misle da ako su muslimani takvi neće moći u Evropu. Kažu nećemo takvu Evropu. Kakvu Evropu? Je li onu Evropu koja je aminovala na sedmoro pobijene djece na kobiljoj glavi rastrgane od srpske granate? Ili onu Evropu koja je aminovala na proliveni dječji mozak na lipošnom polju? Ili onu Evropu koja je blagosiljala Markale i raznijete ruke i noge muslimana? Takva Evropa ne želi muslimane. Jesu li se promijenili, jesu nas zavoljali? Wallahi, nisu. Kaže Allah uzvišeni, inna anzalnakum kitabe fihi zikukum. Objavljam vam knjigu. Ta knjiga je Kur'an. Ako se nje budete držali, naći ćete svoj ponos. U njoj je vas ponos, ne u Evropi, niti u Saudijskoj Arabiji, niti u Australiji. U toj knjizi je vaš ponos, pa bili makar u Finskoj ili Švedskoj ili bili na Novom Zelandu bilo gdje tu je vaš ponos. Efela ta filu. Hoćete li se opamijetiti poslije toga ljudi? Jer kada su muslimani imali biblioteke, odnosno kitabhane pune knjiga, i kada su muslimani imali kupališta javna, javne klozete, Paris, Pet i London su bili sela, čiji su stanovnici putom kroz prozor spacivali svoj izmet i tri put prije toga govorili čuvaj da koga ne zalivu. O tome se radi. Upravo ta Evropa jeste ona koja je odaslala ovaj dokument koji se čuvao 7 ili 8 godina u vojnim arhivama, koji je prepiska premijera Velike Britanije Douglasa Hoga i njegovog prijateljika Johna Majora. Ja sam ovaj dokument skopirao i dobit ćete ga poslije, ko želi da uzme poslije hudbe. Samo ću navesti neke od dijelova u kojem se kaže do završetka i konačnog ishoda situacije na terenu, znači ovo je 93. godina, to jest podjele Bosne i Hercegovine i onomogućenje stvaranja iste kao islamske države u Evropi. Dalje kaže u svoj, svojoj prepisi da se nastavi sa prevarom predstavenovim mirovnim pregovorima, da bi se događala kakva takva akcija sve dok Bosna i Hercegovina ne prestane postojati kao važnica država a njeno muslimansko stanovništvo se ne rasali iz svoje zemlje. Ovo je ono što smo govorili ranije. Da dugo okolo vrijeme borbe je protiv muslimana jeste sada kroz naseljavanje isti, da bi postali manjina i da ne bi bili vrijedni značaja, a onda će sa njima biti lahko. Također ovdje se kaže ovo je u stvari prava politika i od najboljeg interesa za stabilnu Evropu u budućnosti čiji sistem vrijednosti se bazira i mora ostati baziran na kršćanskoj civilizaciji i etici. Ovo je samo potvrda Allahovi riječi u kojima kaže وَلَنْ تَرْضَا أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Neće s vama biti zadovoljni ni kršćani ni židovi sve dok vjeru njihovu ne primite. Dok se ne pokrstite ili dok ne postanete židovi. Pa molim Allaha uzvišenog da nam da bolju pamet i da nas uputi na pravi put i da nam se smili oči odnih sa kojima je on zadovoljan, da nam pomogne i da nuđalu i na ahiretu i da budemo od njemu najbliži.